Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Uvaženi slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu emisije Poezija sa stilom. Ovaj serijal je reafirmacija kanonskih pjesnika iz Crne Gore i oživljavanje njihovog manje poznatog stvaralaštva i onog koje najbolje komunicira sa savremenim slušalcima i vremenom i situacijom u kojem živimo. Ovaj serijal će i promovisati savremene pjesnike čije pjesme još su imale recepciju koju zaslužuju. Ove sedmice donosimo priču o Mirku Banjeviću. Mirko Banjević rođen je u Pješevcima 1905. a umro u Beogradu 1968. Bio je poznati crnogorski i jugoslovenski pjesnik. Gimnaziju je učio u Nikšiću i Trebinju, a Filozofski fakultet završio je u Beogradu. Radio je kao novinar i urednik lista Pobjeda i časopisa za književnost i kulturu stvaranje u Podgorici. Do drugog svjetskog rata bio je profesor u Gospiću i Paraćinu, ali novinar Beogradske pravde. Radio je kao urednik u Beogradskom izdavačkom preduzeću Rad. Penzionisan je na dužnosti urednika Tanjuga. Često je progonjen i hapšen kao pripadnik revolucionarnog pokreta. Učesnik je narodno-oslobodilačke borbe od 1941. Zbog svojih ideja robio je u zatvoru glavnjača. Imao je težak život i pjesničku sudbinu. Banjević je pisac o kome je mnogo pisano, a najpoznatiji esej o njemu, kome je pjesnik Milo Kralj dao njegov pjesnički portret, nosi naziv Do iskapi do iskona. Životni put Mirka Banjevića, kao i većine pjesnika njegovog vremena, bio je dramatičan, nesređen i nesrećan, te i njegova poezija prelivena tugom i tragikom. Za mnoge svoje pjesme tvrdio je kako je čuo u bunilu i u snu. Upravo ta misao najbolje spaja sve njegove pjesme, koje su kao neki strašni i mračni san koji želimo da odagnamo onoga trenutka kada se i sna probudimo. Mirko Banjević pripadao je generaciji koja je prošla trnovit put specifičan za onaj dio crnogorske literature koji je svoje domete poistovjećivao s uspjesima u razgrađivanju i pomjeranju društvenih odnosa, napominje Milorad Stojović. Poezija Banjevića kreće se u rasponu od ratne, narodno-oslobodilačke i socijalne poetike, sve do modernizacije lirskog izraza prema univerzalnim temama i značenjima. Njegova najvažnija dijela su Pobune Uma iz 1930. Šuma 1930. Ognjena jutra 1940. Njegošev spomenik 1947. Zemlja u kamenu 1950. Zvijezdani voz iz 1951. Bezdani iz 1956. Sutjeska iz 1961 do Iskapi iz 1964. i Roždanici iz 1968. Danilo Vešović kaže povodom Banjevića da je to pjesnik čiji duševni život odaje čovjeka koji je mnogo doživio i iskusio, da su njegove pjesme pune jake misli i dubokog osjećanja. Ako se može reći da postoji neka tanka nit koja povezuje sve Banjevićeve pjesme, a to je pjesnikovo tragično shvatanje svijeta kao surovog mjesta u kojem vlada zakon neravnopravnosti i nehumanosti, što možemo pročitati u pjesmi Ko će koga. Ova pjesma, kao i mnoge druge iz Banjevićevog stvaralaštva, pripadaju žanru takozvanih kratkih poema, koje su maestralan lirsko-epski izraz i specifična forma Banjevićeve poetike. Ono što je Nikola Lopičić smatrao više lokalnom leksikom koja kvari pjesme, Zapravo, često je snažna i lična leksička osobenost Banjevićeve poezije koja pjesme čini originalnim i iznosi crnogorski govoreni jezik na estetski i književni nivo. Poema, koja je dominantna pjesnička forma epohi romantizma, u Banjevićevom izrazu postaje lirskija, izlomljenija, slobodnija, što su sve bile naznake modernizacije književnog izraza između dva rata – deskriptivnost, epska širina zahvata, lirska ekspresivnost, narativnost, osobine su zvučnosti i slikovnosti pjesama kao što su gosti, tužba svetom Vasiliju Ostroškom, a koje govore o zaboravljenim i siromašnim, o potlačenima i tu se poezija čita, ne kao socijalna, već kao tragična epskolirska tužbalica koja osvjetljava živote onih koje politika, religija, socijalni poredak, sve vrste društvenih i klasnih odnosa zaboravljaju i čiji je život isti bez obzira na oblik koji on uzima i uvijek je isti i težak. Tu se Banjević otkriva kao antiklasni pjesnik, ali ne u romantičarskom smislu kako je to isticano u kritici, već kao nagovještaj budućih modernističkih tendencija u našem pjesništvu. Samosvojnost Banjevićevog poetskog svijeta ipak počiva na tradiciji i na usmenoj književnoj kulturi. Zavičaj je prisutan u njegovim pjesmama, ali kao univerzalna slika crnogorske geografije i prirode koja je surova i neprijatelj čovjekova bitka na zemlji. To je romantičarsko nasljeđe koje je razbilo prosvjetiteljski doživljaj cjelovitosti čovjekovog postojanja. Za Banjevića, kao i za cijelu generaciju kojoj je pripadao, život u društvu kao prirodi je borba za goli opstanak. I to se čita u većini njegovih pjesama, kao u pjesmi Zapis. O kome dovede u taj kamen siv, gdje se i val morski izubija živ, a ni u paklu ovdje nije sličan trag, po kome skapava i sam vrag. Često su se u ocjeni Banjevićevog pjesništva isticale slabosti njegovih poetičko-zvučnih izleta, ali se isto tako zaboravljao isticati kvalitet njegovih rima te najvažnije zvučne osobine poezije koja je u službi tamne, oštre, čvrste, izdvojene rubne slikovnosti njegovih stihova koji katkad kad podsjećaju na crnogorske kamenite predjele i zapravo jesu, kako je to najpreciznije ocijenio Milorad Stojović, slika otpora, zaboravljao se i ritam ponavljanja koji na tragu crnogorske usmene tužbalice, a to je i ritam i osjećaj koji izrasta iz dubine i tame čovjekove duše i praiskonski lirski krik. On piše uglavnom u nevezanom stihu ili distihu, često u strofi od tri, četiri ili više stihova i forme njegovih pjesama prilagođene su unutrašnjoj dinamici onog osjećaja i doživljaja koji se želi pjesmom opisati. Teme koje dominiraju u zbirkama poezije Mirka Banjevića su ljubavne, socijalne, revolucionarne, ali i patriotske, a njihov dominantni osjećaj i osjećaj vapaja i patnje. Kod njega nema uslovno rečeno finih, nježnih osjećaja kao u poeziji Ratkovića ili Ivanovića. Banjevićeva poezija je samo za one čitatelje koje mogu da podnesu težak bol i očaj, koji mogu da podnesu surovost i jezu smrti, i ono što je nepoznato i mračno u našem postojanju beznađe i bespuće. Otud toliko nerazumijevanje i nepopularnost Panjevićeve poezije. Ona je u modu realistička, ali je često suprotna poetici svoga vremena koja je bila sva u znaku, kako i sam Banjević kazuje, borbenog i neprednog, tako reći, utopijskog. Mirko Banjević svojim počecima pripada onome što naša istorija književnosti naziva međuratnom književnošću koju karakteriše, kako ocjenjuje Danilo Radojević, česta nedorađenost jezika, nedovoljna metaforičnost i izgrađenost forme, a rezultat su žurbe da se uhvati vrijeme, kao i teških prilika pod kojima se stvaralo – no iako je sve tako, ipak ova književnost, kao i Banjevićevi stihovi, svjedočanstvo su da se u toj književnosti težilo izgradnji modernijeg izraza i da je žurba da se uhvati vrijeme, zapravo predosjećanje lirske svijesti novih nesreća i teškog života koji ne prolazi i da se nadoknadi izgubljeno vrijeme. Zato Banjevićeva poezija u smislu slikanja vremena jeste granična i između. Svaki put kada čujete ponavljanje samoglasnika, suglasnika i riječi na početku stiha kao udar groma na svaki prvi takt, težak uzdah lirskog subjekta, svaki put kad se on javi u pjesmi, onda nepogriješivo znate da se radi o pjesmi Mirka Banjevića. Zašto Banjević slika zlo i nesreću u svojim pjesmama najvažnije je pitanje koje sebi postavljamo dok čitamo njegovu poeziju – on to slika pogled na svijet koji teži dobru, ljudskosti, humanosti, a čemu je krajnji cilj uspostavljanja društva koje počiva na harmoniji i sreći. Na koncu pravednijeg svijeta čemu teži zapravo sva vrhunska poezija otkad postoji. Ovaj pregled vam donosi pjesmu Ponor, često zaboravljenu antologijama koja govori o smrti i posvećena je njegovom bratu Dušanu, čiju smrt je gledao sobstvenim očima i otkriva nam lirskog subjekta zarobljenog između jezika i svijeta. Uživajte u stihovima koje vam ovaj pregled donosi. Začujemo muzičku numeru pa nastavljamo. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. la ladera, por el camino viene bailando. Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalias, llévame en tu locura. La morena, baila, que tú la bailas como ninguna. niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Poesía morena que tú Baila que tú lo bailas como Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Ponor Bili smo mali, siroti, dječaci. Preminuo je uz moja koljena – kad u kući nigdje nikog nema. Zalaze posljednji zraci sunca. Tražim ti dušu u travi i cvijetu i mlićem izgubljena od žbunja do busenja. Tu sam i nije sam tu. Gdje sam tijelo stoput ogrebao, tu sam i nije sam tu. Gdje sam nokte nogu otucao, tu sam. Tu sam. Tražim ti dah i pogled, kuda je jutrom lutao gladan, da ozebao dočekaš crno sunca. Tu sam i nije sam tu, gdje sam rosu zjenice izlivao. Tu sam i nije sam tu, gdje sam padao nesvjesticom. Tu sam i nije sam tu, gdje sam ležao na ranama kao na očinjem vidu, jer tamo su naši izdasi izlaženi izgruđeni u njima sve zemaljsko, sve što između neba i zemlje luta i vraća odnekle s daleka puta i vječno prolazi tako. Opet će se pojaviti. Tražim ti sjenu ko što luda za goru, za hladovima i jarugama i opija se bezgranicom svjetova. Tu sam i nije sam tu. Da ti pronađem rukotvorine i utisnute stope po kamenu kuda si bos vijugao za zamahom, tu sam. I nijesam tu. Gdje si iz ruke krišku pločastu puštao ko strijelu išla je pod nebo, zviždala uporedo za mojom izmahnutom. Tražim taj zvuk. Vazduhom, kao daleki avionski zvuk i nikad ne pada, niti ikada više vidim tu zavitlanu, zabijeljelu plovku. Tu sam. I sam tu. Gdje magle brdom prolijeću i nikad više ne dođe on tražim i vječno tražim. Tu sam i nijesam tu. I kad me umori ponesu, i kad me zupci vijeka zapnu hod, i kad mi boju mijenjaju kose u bijelo, i kad se dan navali ko krov, i kad prekinem svaku nit i tada tražim. I tu sam. I nijesam tu a okrajci livada i baština, a njive i ograde, a bregovi glavice i hrastovi, a kamenovi i ulice, a kućišta, međe i domovi, svi su i nijesu tu. I jave se i ne pojave. I za šume i za nijeme. Kuda te tražim i prolazim, kuda smo na vojsku išli u tutnjavi žagora dječijeg u prolijetanju ko zmajevi, i sve začutalo. I doziva. I sve nestalo je. I postoji. A kad moram biti koji ti, već se nećemo sresti. Ko kad si ti bio ko ja. A možda će nas opet jedan povoj opoviti. I nećemo se ni javiti jedan drugome. crna slova. Vise duge strane, vijek hoda. Oko će beskrajnost stupiti u snagu. Hoće li surov masiv da se poda stiša tutanj po našem teškom pragu? Drugu jutro, pusto, pokraj puta pao. U kosi mu slijepljen šušanj i zemlja. Puška mu slomljena, a puške mu žao i na njoj ruka još se grči, spremna. Koraci tupo uz strmine sežu, zjenice druga ko crna slova nas prate, u riječi se žive vežu da skrate patne sate. Prođe ponorovaj. Dok se na odranja usov među granja, zrak posljednji pao na tamne mu oči. Pod našim hodom planina se sklanja, a preko druga sjen vrhova kroči. Sad Tišina šume neznan lijes čuva, u njedra ga vije i snagu mu pije. Gdje se sniza kamenje i zemlja suva sa kostima borca, u čvrst drum ga lije. Iz ciklusa nad sobom nevječnim. što sam mogao ja, no slova da sastavim pasja, u glasove, u urlike, u urnjave, u jauke. I jauk moj pretvori se u bezdane, u taj nepomen koji ledom zasja, u tu glasovnu slovku, u tu povorku odjektaja, u bespomoćnu, sve vapijajuću što diže ruke, psovku. Stoji u meni kao ruglo i prokletstvo na sve dane što osvaja i povadim je kao hanđar. Potrgnem je svaki treptaj i ističem svaki svežanj što je uzdari i izustim potres taj u odušak. Psovko, moj korijenu i u grobu kosti da se krenu. Sve mu gonim do prađedova i u međi šuplje do korova i nebo i nebesa i mrtvo i živo i sve što tvorac stesa pravom krivom. A kakva izgledaš u očima, utančana, a kakva odzvanjaš u ušima, usanjana, a kakve prsneš po pločnicima zasijanim, a kakva krikneš u sjenama zatamljenim. I što sam se domogao do snage psovačke kad su me progonili, no da zavrisnem. Kad su me izgladnjeli na gomili što sam zarežao i prosuo se u iskre kovačke, no da skrešem riječju zlom izgaženih pod prijetnjom na obojke da izgradim u sječivce, u riječi. I znam, ona se sjedinjuje slobodna. Niti je ogledalo, niti ram. No ja, kod mene prais konca i tebe na rubu konca. Kod mene od zemnih bedara neodvojena, kod tebe dahu prirode obraćena. Postoji otkad zaustih usnama i u post moj se uvukla, ušla ko u zavlažene tamne podrume i u crkve, i u zatvore, i u dvorove javlja se nama, i u gradine, i u povorke, i u parkove, i na asfalte, i okrajine. Njene su sijavice gorke i pregorke, mogle bi da izbezume. A što mogah na psov kada se u gromore tučno otvori, a šta mogu no kad joj privlak nestane da je u meke pretvorim ili da je vi u vjetrovi. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Uvaženi slušaoci, čuli ste neke od stihova Mirka Banjevića koje smo pripremili za vas ovog petka. Sljedeće sedmice neki novi autor i novi stihovi. Čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sve naše emisije možete poslušati na zvaničnom YouTube kanalu Antena M ili pročitati na našem sajtu www.antenam.net. Do sljedećeg petka pozdrav od Ethema Mandića, Esada Grbovića i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.